Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ašrafi l'anbija i vel-musalim, nabina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dosta smo govorili, kao što ste vidjeli, o vrstama vode. Govorili smo o čistoći i nečistoći. Sada dolazimo do insana koji želi da klanja. Da vidimo zašto treba uzimati abdest, odnosno šta ne smijemo raditi bez abdesta. Ovo su sve pripreme za namaz. Čovjek koji nema abdest, ne smije, najbitniju stvar koju ne smije raditi jeste klanjati namaz. Niti farz, niti na filu. Zapišite. Čovjek koji nije pod abdestom, koji nije pravno čist, tako se koristi ova terminologija, koji nije pravno čist, ne smije klanjati farz, niti na filu namaz. Allah poslanika alaih salatu wasalam kaže u hadisu Buhari i muslima, La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah neće primiti namaz nekog od vas ko nije pod abdestom sve dok ne abdesti. E ovdje sad imamo jednu veoma bitnu stvar. Ja sam o tome govorio ako su neki od vas gledali one greške u namazu, na predavanja, desi se čovjeku u namazu na džumi, na teravi, u prvom je safu i izgubi abdest i onda od stida prema ljudima ili praviće gužvu nastavi klanjati. Znači ono u osnovi lako je da čovjek kaže nijem abdesta, neću klanjati. Dobro, to je ok, lako i jednostavno. Ali šta uraditi u situaciji čovjek je u džaniji, već je namaz, teravija ili džuma ili bajram, on mašala poranju obuku kapicu u prvom safu na bajram, sad valja ustati proć, svi znaju nijem abdesta veliki grijeh je, veliki grijeh je da čovjek ostane u namazu, a čak imam Ebu Hanife, Hanefijski mesef su bili tu i naj, naj, naj, znači, žešći oni kažu da je taj čovjek tim dijelom uradio dijelo kufra. Kaže, i smijaje se sa gospodarom, kranja bez abdesta. I zato ovo dobro da zapamtite, da bi se nekome desilo, da izgubi abdest, nije mu dozvoljeno da ostane u namazu prekida namaz, ako može zbog gužve, ako ne može izići, nek samo sjedne i sjedi i čeka dok se završi namaz. Ako može izići, ima opciju, znači ima i opcije da se uzme za nos, kao da mu je počela teče krv, i nek izići. Ali, znači, ne smije ustati u namazu. To je sve vezano za osobu koja nema abdest, ne smije namaz od početka početi klient bez abdesta i ne smije u toku namaza koji izgubi abdest ostati onaj u namazu. U pogledu, vi ste vjerovatno dosta puta slušali učenje Kur'ana, odnosno dodirivanje Kur'ana. Pazite, imate dvije, dva rašta pitanja. Učenje Kur'ana bez abdesta i dodirivanje Kur'ana kao mushafa bez abdesta. Što se tiče učenja Kur'ana bez abdesta, čovjek sada sjedi ovako, nema abdest i uči. Kulhu Allahu ahad, Allahu samed. Znači, nema smetnje možete zapisati, nema smetnje da čovjek uči Kur'an bez abdesta. Uči Kur'an, samo uči, bez dodirivanja Kur'ana. Normalno da je bolje da ima abdest, ali je pitanje da je dozvojno. Drugo pitanje, može li dodirivat Kur'an mushaf bez abdesta? Ovo ćete sad zapisati ovako. Četiri pravne škole i četiri mezheba su smatrali da je haram dodirnuti mushaf bez abdesta. Četiri pravne škole, to je četiri mezheba, sve četiri, ambelijski, šafijski, malikijski, hanefijski, kažu da čovjek koji nema abdesta ne smije dodirnuti Kur'an. I mi kažemo da čovjek koji nema abdesta ne treba dodirivati Kur'an, ali ako postoji potreba zatim ovo je znači moj stav normalno prije mene znači ko sam ja već znači bukvalistička pravna škola poznata kao zahirijska pravna škola dozvolila je da čovjek dodiruje Kur'an bez abdesta zato što ne postoji jak dokaz iz kojeg proizilazi da je čovjeku koji nije pod abdestom haram dirnuti Kur'an mi kažemo čovjek musliman poštujući Kur'an ne treba dirati Kur'an bez abdesta Ali da se desi, čovjek primjer radi u autobusu, putuje negdje na dužu relaciju, ima džepni Kur'an i nema abdest. Ne zna nešto puno Kur'ana na pamet, a vozi će se možda iz Zavidovića do Sarajeva, sat i ili dva. Nema smetnje išao da izvadi Kur'an iz džepa i da uči, makar nema abdest. Ali, ako ima opciju da uzme abdest, svakako je bolje da uči pod abdestom. Nadam se da ste me razumijeli. Znači četiri mezheba kažu da je haram učiti Kur'an, dirati Kur'an bez abdesta, dirati Kur'an. Ali ja kažem to pitanje, sam studiozno gledao, ne postoji jasan dokaz koji to potvrđuje. Ali ipak četiri mezheba nisu male stvari, zato mi kažemo, poštujući njihov stav, mi kažemo muslimanima, nemojte dirati Kur'an bez abdesta. Ali da dođeš u opciju da trebaš dodirniti Kur'an, a nemaš abdesta, a potrebno ti je inšala dodirni i inšala bi iznila, nisi griješan. Ali kad god možeš dirati Kur'an, pod abdestom bolje je da uzmiš Kur'an pod abdestom nego bez abdesta. Nadam se da smo to ako Boga shvatili. Znači, kada god možeš, hoćeš ući Kur'an, bolje ući pod abdestom. Ali da si u nekoj iznimnoj situaciji, gdje nemaš mogućnost da uzmeš abdest, a volio bi da učiš Kur'an, proći će te dva ili tri sata, da nećeš, znači, proći ti bukvalno, evo, recimo, čovjek dolazi iz Zavidovića do Sarajeva, treba mu dva i po sata. Mi možemo njemu reći, sjedi u autobusu, šuti, ili eventualno ti iđi na Facebook, malo tamo pročitaj nešto, nećeš sigurno pročitati ono što ćeš pročitati u Kur'anu, ili da mu kažem, uči Kur'an bez abdesta. Po meni je najbolja opcija da mu kažem, uči Kur'an bez abdesta. To je od stvari koje ne bi smio da radi čovjek bez abdesta. Nakon toga isto jedno poglavlje lijepo koje nam je interesantno isto tako. Kada čovjek, mi idemo sve nekom, eh, znači hronološki, čovjek kada hoće ići abdestiti, govorili smo o vrstama vode, isto tako, šta često čovjek radi prije što je odšao abdestiti? Ide u nušnik, ide da obavi fiziološku potrebu. Pa ćemo samo kratko spomenuti nekoliko stvari koji se vezuju za fiziološku potrebu. Evo sad ću ja vas upitati, možda neki znaju, možda ne znaju, ali Nisu to male stvari. Rekli smo malo prije da je mokrača nečista, da je izmet ljudski nečist. Na aerodromu si. Ušao si gore u Evropi, nema kod njih česama ako u nas u Sarajevu ili po Turskoj ili u arapskom svijetu česma pored vodokotlića. Kod njega imaš maramice u Viceu. Ti musliman, na aerodromu si gore u Frankfurtu, namasko vrijeme prolazi. Ošao si u WC, nema vode da se očistiš znaš da si, imao si potrebu, bolite stomak, moraš u WC. Obavio si malu i veliku fiziološku potrebu, ne možeš se oprati. A moraš klanjati. Šta ćemo? Da vidimo čime se sve čovjek može očistiti. Nema smetnje po šerijatu, kao što ćete vidjeti, jer je Boži poslanik dozvolio da se ljudi čiste kamenu. U današnji vremenu ne možeš naći gore kod njih kamenja, ali možeš naći palome maramice, da se očistiš maramicama i to čišćenje je valid, validno šerijatski očistiš se, abdestiš i klanjaš. Zato kažem, ova tematika nam je potrebna zato što se vezuje za namaz. Pa, pa znači, nekoliko samo savjeta u pogledu obavljanja fizioloških potrebi. Prva stvar, čovjek musliman, kada ulazi u nužnik, treba da prouči dobu. Ti doćete, ako Bog da, naći u knjigama, Bismillah, euzu billahi minal hubsi wal habarif. Er, bismillah, euzu billahi minal hubsi wal habarif. To je lako ulazi lijevom nogom, izlazi desnom nogom i kaže gufranek, gospodar oprosti. Tri stvari znači. Prvo kada hoće ući, prije što je ušao, kaže bismillah, Allahumma inni uzbike min al-hubsi wal khaba'is. Ulazi lijevom nogom, izlazi desnom i kaže gufranek. Četiri stvari. Peta stvar, naročito na nekim izletima ili po našim nekim neurbanim, ruralnim sredinama. Ja znam prije da smo bili djeca, pogotovo kada je snijeg, pa se razgrnije snijeg, ono, ljudi pored puta vidiš ovaj vršio veliku nuždu, onaj vršio malu nuždu, ovaj vako, ovaj onako. Muslima znači treba da se zakloni od pogleda ljudi. Imate dvije vrste za, za, zaklonjanja od ljudi. Da se samo zakloniš, da te ljudi vide, ali ne vidi tvoj avret. Znači, ko u današnje vrijeme čovjek, znači, može ljudima okrenuti leđa i, znači, onaj, kako se, ili čučnit, ili onaj stojeći, da obavi mali fiziološku potrebu, ljudi nisu vidjeli njegov avret. To ne doliči da ga ljudi vide, ali nije napravio nikakav haram. Najbolje je da se čovjek odalji da ga ljudi nikako ne vide, a naravno u svemu tome da ne vide mu avret dok vi znate, da ne govorim kod nas je to normalno, bazeni, mora, ljudi se skidaju i kad obavljaju i kad ne obavljaju fiziološke potrebe, kamo kad obavljaju fiziološke potrebe, vidjeli ste na autobusnim stancama, na aerodromima, oni stojeći neki, ne znam nija kako ide, ne zovem čamci, Znači, oni stoje jedan pored drugog, pričaju, gledaju, razgovaraju, obavljaju fiziološku potrebu, što je u islamu, znači zabranjeno da čovjek gleda u avre drugog čovjeka. Znači čovjek prilikom obavljanja fiziološke potrebe treba paziti da se odalji od ljudi, to normalno ako je na otvorenom, i da ga ljudi ne vidi njegov avret, znači njegova stidna mjesta. Dalje, ovo je nepoznan sa velikom broju ljudi, zabranjeno je kada smo na vani, negdje, znači kada kažemo na vani, nije u kući. Da čovjek se okrene i prsima i leđima prema kibli. Hmm. Ošao si na iglan gore, treba da znaš gdje je kibla kako bi znao gdje se ne trebaš okrenuti kada budeš obavljao fiziološku potrebu. Znači, zabranjeno je kada smo na otvorenom, mislimo da nisi u kući, da se okreniš prilikom obavljanja i velike i male nužde i prsima i leđima prema kibli. Znači, treba se okrenuti znači, u jednom od dva suprotna smjera od kibli. Ako smo u kući, ne smijemo se okrenuti prema kibli prsima. A u pogledu okretanja leđima prema kibli postoji jako razilaženje, bolje da to čovjek izbregaje. Što znači? Kada smo na polju, ne smijemo se okrenuti prema kibli ni prsima ni leđima. Kada smo u kući, ne smijemo prsima, to je oko toga nima raspravi. Samo je pitanje smijemo li leđima da se okrenemo prema kibli kad obavljamo fiziološku potrebu u kući. Bolje je i to izbjegavati. Zato pogledajte kako musliman sutra kad praviš kuću, treba da onaj koji ti bude aritek da mu kažeš gospodine, kuća će biti tako, kibla je tako, molim te da mi napraviš da WC bude ili lijevo ili desno od kibli. Znači, da ima ljudi koji to pazi, ali ima isto tako velik broj ljudi koji ne pazi na to. Nakon toga, isto tako, od sunneta je da se i mala i velika fiziološka potreba vrši čučeći ovo zapamte, od sumneta je da se i mala i velika fiziološka potreba vrši da čovjek čučni. Zašto? Kako bi se sačuvao od mokrači, narošto u današnje vrijeme, znači kada imamo e, kupatila u kojima ima porculan, znači da li WC šolja, da li znači nešto, onaj gdje se mokrača odbija na odjeću čovjeku. Moram vam priznati, vjerovatno vi znate, ali velik broj muslimana, dolazi u džamiju, a možda obavlja malu fiziološku potrebu, a ne čisti se od mokraće, ne peri zato što je to jednostavno, ne znam otkud mu ta filozofija, ali smatri da to nije nečisto. Znači, rekli smo malo prije da je mokraća nečista po konsenzusu i čovjeku kao što se mora očistiti od velike fiziološke potrebe, isto tako od mokraće je obaveza da se očisti. Isto tako obaveza mu je da se čuva i naši ljudi, nažalost, u dosta slučajeva vrši fiziološku malu potrebu stojeći, ne pazeći na to da im se od, ovaj, od da li veci šolju ili nešto drugo, od, onaj mokrača odbija. Boži poslanik jedne prilike u hadisu Buhari muslima prolazio je pored čovjeka, pored dva kabura, pa je kazao, sada se oni kaže, žestoko kažnjavaju. Pa kaže, kažnjavaju se zbog stvari od kojih se bilo lako čuvati. Jedan od njih je, kaže, se nije čuvao od mokrači. Pazite, čovjek se kažnjava u kaburu zbog toga što se nije čuvao od mokraće, jer nakon toga će klanjati u toj odjeći. Zato musliman treba da se trudi i veliku i malu fiziološku potrebu da obavlja čučeći, a može obavljati malu fiziološku potrebu stojeći ako po dva uvjeta. Da ga niko ne vidi, ovo zapamte, možda sljedeći put bude pitanje da neko dobije knjigu koja su dva uvjeta da bi čovjek mogao fiziološku malu potrebu obavljati stojeći. Da ga niko ne vidi, u smislu njegov avret, i da se ne boji da će mu mokrača se vratiti i odbiti i uprskati njegovu odjeću. Ako ta dva uvjeta se ispuni, nema smetnje da čovjek mo, o, znači, o, mokri ili obavlja fiziološku potrebu stojeći. Također, prilikom obavljanja nužde, čovjek ne treba da se čisti, niti da dodiruje spolni organ desnom rukom. Jasno došla zabrana u Adisu Buhari i muslima, gdje je Boži poslanik rekao, nemojte dodirivati spolni organ desnom rukom i nemojte se čistiti nakon nužde desnom rukom. Znači, čišćenje nakon onaj, fiziološke potrebe biva lijevom rukom. Isto tako, čovjek treba da se čuva, znači, da ne ezijeti ljude tako da obavlja fiziološku potrebu malu ili veliku po mjestima gdje ljudi hodi po putevima ili u hladovima gdje odmaraju. Neka dođeš ono hlad, lijep, porah, neki pored puta, hoćeš da sjedniš kad tamo sladoledi. Niži sjedi na sunucu, šuti. A to što je neko bio nekulturan i onda će doći neko ko ćemo psovati babu i mamu i dedu i nenu i nizlaznu i sudlaznu lozu sve, Nema potrebe, znači čovjek treba, pogledajte kako je islam savršen, koliko čovjeka odgleda do te mjeri da pazi, da ne uznemirava ljude ni na koji način. E, imamo sada onaj drugi vid čišćenja od nužde, a to je čišćenje nečim mimo vode. Ovo je cijelo vrijeme govorimo o obavljanju nužde i vode. Ovo, hvala Allah, pa je vjera potpuna i savršena. U šerijatu je dozvoljeno da se čovjek i od mali, od velike nužde očisti tvrdim i čistim predmetom koji u sebi ima mogućnost uklanjanja nečistoći. Pazite, tvrd, čist i da ima u sebi mogućnost otklanjanja nečistoći. Ko znadni, zašto smo spomenuli ovu zadnju klauzulu, dobiva knjigu koju hoće ovda. Pazite, rekli smo, u šerijatu je dozvoljeno da se čovjek očisti sa nečim što je tvrdo. Znači, čisto, i da ima mogućnost uklanjanja nečistoći. Ovo su sve klauzule. Klauzula tvrdo nešto, čisto, ne može se nečistim čvrstim, i nešto što ima mogućnost uklanjanja nečistoći. Što će ova treća klauzula? Zato što je, na primjer, kad abdest uzmamo, nije vode, moramo, na primjer, zemljom, teom se uzmamo. Dobro. Da, to je, teom, ova zemlja ima svoju čistoći. Okej. Okay. I zbog toga trebamo uzmati tim predmetom daj mi navedi nešto čime ne bi moglo da shvatimo mi svi koji to ti si prvi pokušaj, pa zato te postavljam pitanje. A, na primjer, evo sad od, od čašu ne možemo uzeti. Ekstra, ekstra, staklo. Staklo je nešto što ne, ti možeš da prosti sad, nemoj da ja zemlju, još pogotovo snimaju, da nema snimanja, ja bi se znao drugačije izražavati vama. Znači maramicu kada čovjek uzme oče obrisa spolni organ može, zato što to ubija. Ali ti da uzmeš staklenu flašu, trljaj do sutra, to nema ništa, znači nisi postigao čišćenje. Dok kad uzmeš primjer koru od drveta. Kora od drveta može, maramica može, krpa može, kamen može. Znači zašto? Zato što ima pri sebi ili uzmeš jedno asocirame lim. Uzmeš neki lim koji je ofarban nekom lijepom onaj ili ovaj ma možeš ti do prekustra trljat, nema tu ništa, znači to je i dalje onaj mokro. Dok kada uzmiješ nešto što znači ima u sebi svojstvo čišćenja, onaj da upija, može. Dok, ok, hoćeš poslije zavrat sebi knjigu? Poslije, dobro. Može. Znači, uvjeti, normalno isto od uvjeta jeste da nema svetost. Šta znači da nema svetost? Znači, od klauzula, da bude tvrdo, da bude čisto, da ima svojstva uklanjanja na čistoći i da nema svetost. Šta je svetost? Na, ne, na primjer, da ne do Allah čovjek uzme iz knjige, normalno da uzme čovjek iz sveske papir, može, ali uzme iz hadijske zbirke, iz Buhari, otkrije list i očisti sa tim. To je zabranje. Ili šta ima još svetost? Hrana. Čovjek uzme da Allah oprosti hljeb i hljebom se. To sve ima svet. Ovdje obuče, ona, e, voće. U islamu voće ima svetost. To je, to je rizk, to je nafaka. Ej, ljudi su ludi, šta bi sve ljudima naumpalo da, da čovjek ne postavi ove klauzune? Znači, da, onaj, kak se zove, nema svetost. Da nije neki papir na kojem ima kuranski ajet ili hadis, da nije, znači, hrana, da nije, onaj, kak se zove, voće. Sve su to stvari koje su u šerijetu, imaju svoju svetost. Nakon toga od ovih uvjeta da, da nekim tvrdim predmetom se očistimo jeste da minimalno mora biti tri puta. Minimalno, jer Boži poslanik to spomenu u hadisima, a to vjerujte u stvarnosti ne može drugačije biti. Teško je se očisti manje od tri puta. Ali, kad predpostavljeni, čovjek je mokrio i uzme maramicu i obriše dva puta, potari čisto. Ne, mora tri puta, jer Boži poslanik rekao ne može biti ispod tri puta. Znači, minimalno tri puta. Lijepo je da se zaustavi na neparnom broju. Ako čovjek otari četiri puta i čist spolni organ i peti put da otari zbog toga što je neparna stvar, znači u šerijetu povalna. Također, znači ovdje nam, pogledajte sada palome maramice ili ovaj, kako se zove, toalet papir, to znači potpuno potpada pod ovi uvjete. Čvrst je, ima svojstvo otklanjanja, onaj nema svoju svetost, te stvari su nam najbitnije da, da čovjek može, znači zato sutra da ima dite priliku negdje na aerodromu, na autobuskoj stanici, na nekim mjestima, onaj, negdje se očeo na izlet, nema vodi, znači čovjek uzmi maramice, onaj toalet papir i na i veliku i malu nuždu dozvoljeno je, normalno neko će kazati, i što je normalna stvar, prigovor je taj na mjestu, da onaj, da čovjek kada bi se čistio maramicama poslije velike nužde, da se neće moći očistiti kao što bi se očistio vodom. Normalno je to. Ali šerijat je tu stvar, hajde kažemo, zanemario i toleriši. To je nešto, hajde kažemo, e, malehno e, i šerijat to toleriše, iako je čišćenje vodom definitivno znači onaj čovjek će se bolje očistiti vodom nego papirom ili u to vrijeme kamenom, ali znači to što bi malo ostalo nečistoći, to šerijat znači jednostavno čovjeka ne obavezuje time. Prelazimo nakon toga na jedno lijepo poglavlje, kratko ćemo se kod njega zadržati i onda inšala biznila e, u drugom času ćemo početi sa propisima abdesta, a to su urođena svojstva. U svim skoro knjigama fikha nakon što ulema govori o, o obavljanju fiziološke potrebe, nakon što govori o vrstama vode, govori o urođenim svojstvima kod čovjeka. Nažalost, mi živimo u vremenu kada se priroda velikog broja ljudi izopačila da su postali nerijetko gori nego hajvani. E, Islam nas uči da čovjek u svemu tome bude prirodan, pa čak i određenim svojstvima koje ćemo sada spomenuti. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam hadis Buhari muslima kaže pet je stvari koji, koja su ukazuju na prirodu čovjeka. El istihdad, uklanjanje dlaka oko stidnih mjesta. El hitan, sunnečenje. Kasu ševarib, podkračivanje brkova. Netful ib, čupanje dlaka ispod pazuha. I taklimul avafir, rezanje nokata. Još ćemo jednom ponoviti hadisu Buhari muslimu debu Huriri, da je Boži poslanik kazao pet stvari su urođena svojstva kod čovjeka, što znači onaj ko bude pazio i uklanja ovi pet stvari, on izgleda onako kako je Allah stvorio insana u prirodi. U njegovom, znači, najljepšem obliku. Prva stvar, istihdad, uklanjanje dlaka oko stidnih mjesta. Druga stvar, hitan, sunnečenje, obrezivanje, qasu shawarib podkraćivanje brkova netful ibt pazite ovdje svi termini su bitni netful ibt čupanje dlaka ispod pazuha i peta stvar skraćivanje nokata imamo u jednom drugom hadisu Ibn Omara koji isto kod Buhari i muslima jeste da je Boži poslanik rekao puštajte brade, a skraćujte brkove. U ovom hadisu je gore samo spomenuo brkove, a nije spomenuo brade. Pa je u drugom hadisu to pojašnjeno, pa je Boži poslanik kazao puštajte brade, a skraćujte brkove. Svaku od ovih stvari ćemo samo kratko onaj spomenuti. Znači, prva stvar od sunneta je, lijepo je, pohvalno je i to ukazuje na, na, na, na čovjekovu prirodu, jeste uklanjanje dlaka oko stivnih mjesta nažalost, ja ono koliko znam, to je pitanje veoma zapostavljeno kod muslimana. Znači, musliman treba, inače, znači, pojava dlaka u stignog mjesta je pokazatelj čovjekovog punoljetstva. Jedan od znaka, znakova punoljetstva jeste i uh, da, znači, se dlake pojavi oko stignih mjesta onog momenta kada čovjek dođe na taj nivo, znači da oko njegovih, spo, oko njegovih onaj, kak se zove, stidnih mjesta se pojavi dlake, sumnet mu je, pohvalno mu je da te dlake uklanja. Druga stvar, hitan, sumnećenje. Hvala Allahu, na našim prostorima je to onaj, zaista onaj, za svake pohvale da muslimani pazi na tu stvari velika je rijetkost, naročito na selima, jer ovo govorim iz iskustva da se nekada desi da u gradovima roditelji malo zapostavi tu obavezu, pa dijete zna odrasti, onaj možda i do srednje škole, a da nije osumnečino, a muslimansko dijete. Ali ilhamdula većina muslimana, možda čovjek i ne klanja i ne posti i nikad u životu nije bio u džami, ali dijete kad se rodi sumnečenje je obaveza, što ne treba o tome mnogo govoriti. Imamo jedno drugo pitanje koji ne bi ja puno forsirao, ali treba da znate čisto da sutra ako negdje nešto pročitate, neko nešto bude pričao bez znanja da znate, u islamu postoji i sunečenje žena. Ali znači to pitanje se vraća na onaj kako se zove podnevlje i na potrebu. Ali znači da imate ljudi koji ka sunečenje žene ne postoji u islamu, postoji, ja vam odgovorno tvrdim, ne postoji knjiga u hanefijskom mezhebu i u drugim mezhebima, a da nije spomenula sunečenje žena normalno to ne znači sad hajmo vodi žene ure tamo i samo šiša i roka i kako god ko hoće i kako god ko hoće. Stručna osoba. Sumnečenje u islamu se smatra hiruški zahvat. A hiruški zahvat u islamu ne smije poduzimati niko osim koji je stručan. I mušku dijetu. Ne možeš ti odvesti dijete nako na pijacu dole kod nekog čovjeka šiša ljude, nako daj, nako odreži i hajmo dalje. Daj malo sutra. Znači čovjek, kako se zove, to je hiruški zahvat i ne može ga rad svako i za muškarca i za ženu, samo stručne osobe. Za ženu dodatno, znači prvo velik broj učenjaka je mnogo tolerantni bio u pogledu propisa, znači za muškarce, znači velik broj učenjaka kaže da je vađib, stroga obaveza da se djete osuneti. A za žene, većina kaže da je to lijepa stvar i to u slučaju kada ima potrebi. I opet na sve to se pridodaje šta? Šta? da to radi stručna osoba. Znači, prvo mora biti stručna osoba i druga stvar da zatim postoji potreba. Onda podneblje mnogo igra u uglovu. Svi ovi, ajde kažemo, naši kraje pa gore prema Rusiji, to su hladniji prostori gdje zatim žene nema i potrebe. Dole ovi što fataju aligatore, što su u vrućim zemljama, dole kod njih su malo i žene vrućije. I onda se te neke stvari na taj način, znači sunnečinjem, regulišu što Allaha mi je Allahova mudrost. Imate žena znači koji jednostavno ako se ne bi pristupilo tom zavatu nemoguće je osim da čini neuzubila blud. Jer jednostavno znači njeni protjevi su toliki da da bukvalno znači onaj ne postoji muškarac koji to može onaj ajde kažemo ispuniti njene potrebe. I onda je to šerijat dozvolio da se uradi, ali opet kažem, ali vi imate, kada ljudi o tome govori na televiziji, kada pišu o tome, to je ušivanje, to je zakrpljivanje, to je rezanje sa makazama s kojima se ovce šišaju ovako, onako. To znači je samo unakažavanje snike islama. Mi kažemo, ako postoji potreba, i to radi opet stručne osobe, i tako ushodno podivlju u kojim se nalazi insan. Nakon toga, rekli smo, onaj kak se zove puštanje brade i skraćivanje brkova, to je isto onaj od urođenih svojstava insana. Da je Allah stvorio čovjeka muškarca da mu raste brada, brkove treba skrati kako mu ne bi smetali, znači nažalost nerijetko se dešava da i muslimani i nemuslimani rade obrnuto, skra, obr, obriju bradu, a brkove puste da su mu ko odnuci na kući pa mu do usta uđu. Pa kad jedi onaj jedan grašak u usta, jedan na brkove se zakače. <laughs> onaj, što je higijenski gledano neispravno. Znači brkovi treba da se skrati do ove crte koja se vide onaj na, na gornjem dijelu usne, a brada se znači gušta, ne dira se, onaj kako se zove, osim pošto određeno broj učenjaka onog momenta kada brada priđe, znači onaj šaku, može se skratiti. Taklimul alfar, kraćenje nokata, isto imamo taj belaj, kako se zove, E, doće ovo zadnje, ovdje tako ide po knjizi, nema vezi. Nokti, hvala Allah, kod nas to nije problem, iako je bilo negdje pred sam rat je bila ona furka, a sad je to nažalost došlo do arapskog svijeta, gdje su ljudi puštali nokte, jedan nokat pusti ili sve nokte, kod žena viši. Znači, muslimanu je propisano da onaj redovno, ajde da kažemo, skraćuje nokte, I nikako to, nikako, jer imaju hadisi vjerodostojni, da je Boži poslanik rekao, nemojte ove stvari, znači čupanje dlaka ispod pazuva, uklanjanje e, dlaka oko stidnih mjesta, e, skraćivanje brkova, da se te stvari ne puštaju više od 40 dana. To je neka najzadnja granica. A prije toga shodno potrebe, jer se ljudi razlikuju, u nekoga nokti brže rastu, valjda turbo, šta ja znam, šta je, u nekog brži, u nekog sporije, kosa brži raste, sporije raste, u svakom slučaju shodno potrebi. Onog momenta kada vidimo da su nokti narasli, znači treba i onaj odsjeći, a naročito ako na to pridodamo činjenicu da ima određen broj ljudi koji pušta nokte oponašajući nevjernike, naročito kod žena je to primjetno, pa vidite znači žena koja ima znači muslimanka pusta nokte što je svakako neispravno. I zadnja stvar jeste čupanje dlaka ispod pazuha. I to je od urođenih svojstava čovjeka. I to isto svojstvo, nažalost, pogotovo u nekim ruralnim sredinama, znači po selima, ljudi tome znači malo pažnje posvećuju. Gdje, ne mislim da iko ima od vas da nije vidio neko dvošnju kad digne ruku, pa tu ko grm, znači, kad se zove znaka, moglo bi, znači, bukvalno zec tu se sakriti. Onaj, što je nehigijenski, nehigijenski. Onaj, dok ćete vidjeti, nažalost, neke velike rock zvijezde, glumce, ako imaš slučaj da ga pratiš u nekim njegovim potezima, posljedno vidjet ćete da te dlake uklanjaju. A muslimani kojima je to naređeno i zbog toga će imati cevap kada to ukloni, oni to, nažalost, im su zapostavili higijenu, im su zapostavili vjeru. A treba li čovjek veći belaj nego da ima tu, znači, bukvalno grm tlaka gdje se, znači, skuplja znoj, gdje se skuplja nečistoća, gdje se skuplja neprljavština, i velika je blagoda da nas je Allah svevišnji uputio na to da mi te stvari sklonjamo. Ovdje od sunneta znači da se te dlake čupaju. Od sunneta. Imamo dva sunneta. Sunnet jedan je da se ukloni dlake i drugi je da to bude čupanje. I imate te metode, to je poznato, onaj, kad se po zapadu kupite ona ljepila, to se zalijepi, otkrije se, neko može trpiti, neko ne može, onaj ko ne može, šerijat ga ne duži, šerijat ga traži, ni ga da ukloni dlake. Najljepše je na način čupanja ko može izdržati, ko ne može, znači to će urati na bilo koji drugi način, da li znači sa ovim nekim onaj prijačem ili sa nekom mašinicom, znači pojenta je da čovjek ukloni dlake. Kako će ukloniti, to znači pitanje inšala manje bitno, s tim što je od sunneta, najbliže sunnetu je čupanje dlaka, ali onaj ko ne može, onaj ako Bog da, šerijet ga to mi i ne duži. recipitanja za ovog Kur'ana, telefonima i te stvari. Bravo, bravo, bravo. bravo to pa ima dosta učenjaka današnjih doba koji su inšala dozvoliti. Dozvolili da, da, da taj Kur'an, da je to elektronska forma i da je to nešto što je u jednu ruku virtualno. Znači ti kad uzu sad taj mobitel, razbiješ ga, ti ne možeš tamo naši strancu Kur'ana. To je program. Tako da, onaj, ja znam da ima učenjaka koji kažu da, da ne treba unositi naš, ali prvo Ne bi ja, ja sam inače problematičan. Ja sam problematičan. Inače, unositi Kur'an u WC. Ne postoji dokaz da je to zabranjeno. Svakako, ispoštovanje prema Kur'anu, za nas je Kur'an svet. Ali, da čovjek isto ima potrebu unijeti Kur'an u WC, Kur'an koji je Kur'an. Lupam, ti si u Banja Luci na autobuskoj stanici. Nije to u Sarajevo kada pa ti imaš nekog brata kada pa kažeš brate evo ti Kur'an ja ode u WC i čuvajem dok ja sam ja u WC. Dole znači prvo ako bi ga ostavio pred vratima neko će ga možda ajde da kažem povijet nego svetost. Nimaš kome dati jer si jedini možda tu musliman. Šta ćeš rati? Staviš Kur'an u džep, zatvoriš džep da ne do Bog ne bi taj Kur'an ispoj i uđeš u WC. Kada je u pitanju Kur'an to možeš onda sa telefonom i sto puta preći da se to može uraditi. Šta bi šta svaki put treba u privlasku WC re, reinstalirat pa instalirat vjera ne dolazi inšala znači, sa takvim stvarima. Znači, da ćemo možda stavati kosmovi na podu, sad možda. Nima smije, nima smije. Nima smije, inšala. Znači, rekli smo da, da onaj, kak se zove, e, učenje Kur'ana, učenje Kur'ana bez dodiranja Musafa ne treba abdest, što je ljepši. Ako diraš Kur'an, treba ti abdest opet rekli smo ponu. A učenje iz o, znači la, ovaj voptel se ne smatra znači ushafom, može se učiti inšala bez abdesta. Opet u svemu tome bolje učiti s abdestom, ali do čovjek ono u autobusu si, imaš vremena slobodnog, otvori sebi Kur'an, uči bez abdesta, inša Allah, dozvoljeno. Zato ja sam vam rekao, znači učenjaci, kada je u pitanju šta smo govorili, kada, kad čovjek nakon što se očisti kamenom ili očisti se maramicama, on neće moći očistiti sve. U smislu, ulema je tolerisala malo nečistoći. Ali, isto tako, kad ih upitaš, dobro, a koliko je to malo? E, sad onda dolazi da se on kažu jedni ko dirhem, jedni kažu ko nokat, Dobro, vi koji ste rekli ko dirhem, zašto ste vi rekli ko dirhem? A vi koji ste rekli kao nokat, zašto ste rekli ko nokat? Pa eto, kao, pokušajmo mi to precizirati, ali ne imamo dokaza na osnovu čega to preciziramo. Zato kada god vidiš da se ulema razišla oko nečega, nemaju dokaza, znaj da je to pitanje malo škatljivo. Zato ja kažem osnovi čovjeki, kada vidi mokraće kapljicu, bolje da je očistio. Zato što ta tolerancija nečistoći, da, velik broj učenjaka kaže toleriši se malo broj nečistoći, ali isto tako, ako vidiš tu nečistoću, znaš što je tolerisat, bolje je očistiti, bolje je oprati, ali rekli u nekim situacijama se bukvalno mora tolerisati. Otišao si negdje na skijanje, otišao si negdje na aerodromu, si, imaš samo maramice, obavio si veliku fiziološku potrebu. Normalno ti maramicom nikada nećeš moći očistiti da nima nikakvog traga. Jer je to ipak maramica. Vodom ćeš tu rad bolji. Ali ono što ostane, znači to želije toleriši. Jer poslanik nigdje nije rekao očisti se kamenom, pa nakon toga vodom. Ne, očisti se kamenom i to šerijasko čišćenje je validno, pa tak, čak da imaš i vodi. Čovjek znači ima maramice, ima vodi. Da se obriše znači maramicama, njegovo šerijasko čišćenje, inšala, validno. Reci. Da. To je to je zato sam vam ja rekao kad smo govorili da li Kur'an se smije dirati bez abdesta, rekli smo četiri meseba kažu ne može bez abdesta. Jedan od dokaze je do, kuranski ajet gdje Allah Žešan kaže La je mesuhu illa il mutbaharum. Ne dodiruju ga osim oni koji su čisti. Prvo ovaj ajet, pitanje je da li se odnosi na Kur'an. Pa je ispravno mišljenje da se to odnosi na Melek i da se odnosi na Leuni Mahfuz. Tako da onaj dokazivanje ovim ajetom nije validno, jer znači ne kaže se u Kur'anu ne smije dodirniti Kur'an niko osim koji ima abdest. Već je rečeno, ne dodiruje ga. Koga? Allah najbolji zna, kontekst ajeta govori o tome da knjigu Leuhi Mahfuz na nebesima u kojoj je zapisano sve od eh, stvaranja Adem a.s. Do, do sudnjeg dana, da nju ne dodiruje niko osim meleki koji su osnovi čisti. Tako da onaj, taj ajet jest jedan od dokaza, ali ne mora značiti da svaki put kada ti neko pondi dokaz, da je dokazivanje tim dokazom validno. Znači on pondi kaže, ovo je moj dokaz, ali mi mu kažemo, ta, to je vaš dokaz i kuranski ajit u osnovi validan, ali način dokazivanja li ispravan. Tako da, ja sam rekao, zato ostajem pri, pri tom stavu, kad god možete učiti Kur'an pod abdestom, učite ga. Ali ako dođete u situaciju da ne možete imati abdest, a hoćete učiti Kur'an, učite na moju odgovornost.